بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل yau talata ko sha bakwai ga juma'a da saniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yau dubu da da dari hudu arba'in da biyar wanda ya daidai da dubu biyu da da hudu watan daya yau kwana ta tara wannan shi ne majalisinmu na goma sha biyu cikin karatunmu na al'aƙidatun tahawiyya الله مالك سلكي من جاورا يوزا متاشي عند على علامة الطهاوي يشي وبعذاب القبر كو قال المصنف رحمه الله تعالى وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم شيء والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران وبعذاب القبر منى ما سئماني دا عذابا قبري azabar da za a yi wa mamaci a cikin kabarinsa makabarta inda za a binne mutum ba a gane ko kabari kuma wadda aka binne shi ne ana ce kabari ko to bi azabil kabari azabar da za a yi wa mutum a cikin kabarinsa liman kana lahu ahlan liman kana ga wadda ya kasance laho ga azaban nan ahlan ya dace kenan wanda ya dace za a yi masa azaba a cikin kabarinsa mu masu imani ne da wannan abin da addini ya karantar sannan wasu alimun karin wane kirin muna masu imani da tambayoyin da munkar da nakir za su yi wa mutum a cikin kabarinsa fi kabari a cikin kabarinsa an rabbihi akan wane ne mahalicinsa an rabbihi to kaga nan an rabbihi wane ne mahalicinsa wa dinihi menene addininsa wa nabiyihi da kuma wane ne annabinsa to kaga an san da za ka bayar a can gurin ba hadda ba ne ake yi Allah ba hadda ba ne ake yi ka duba fassarar an rabbihi wane ne mahalicinsa a'a wa ya halice ka Allah ne to a duniyan ka yi aiki ka ba shi hakkin shi ne to ba da hakkin Allah da ya halice kan da kai a duniya ita ce za ta ba ka ikon ka ce rabbi Allah ko da mutumin ka ta farin jahili ne a larabci mun ji wannan ba? Allah ko mutum jahili ne amma dai ko kai malami ne kullum kana maimaita rabbi Allah so so nawa in baka ba da hakkin rabbi Allah ba to ba za ka ba da ansa ba gane wannan ba? wa dinihi menene addininsa a ah, wato mecece a duniya wadda ya kaskantar da kansa da ita ga Allah shine ma dinuka menene addininka ma'ana menene kai a duniya wadda da ita ne ka kaskantar da kanka ka bawantar da kanka ga Allah shi kadai wani irin hanya ka bi gurin kaskanta kanka addinu al'ubudiyyatu ta tazallul lillahi ta'ala nuna wa Allah kai din nan a eh, absolute mai biyayya ne abinda yace yi ka yi abinda ce bari zaka bari to wato ka koyar da kai ka bautar da kanka wannan ita ce yin ibada shine addinu ɗin to kaga wa dini in mutum ya bi sunna to zai ba da ansa a nan amma a duniya ka zo ka shirme hmm? ka yi bida'a ka san wasu musuluncin ne suke yi wasu arna ne wani cikin arnan shi krista ne wani abin nan ne ba ma guje ne majus wani shi ba yahudi ne wani judaism yake wani budaism yake yi addini iri-iri ba to ban da ma wannan a cikin musuluncin wani irin musulunci kabi ah menene musuluncin ah mika wuya ga Allah ba to me ma'anar mika wuya duk abin da ya ce yi jira kake kawai a jaka ka jawo alinkiyado jawo ba to wannan wani tafarki ka bi tafarkin annabi ne da sahabbai ko wani tafarki ka bi gurin wa Allah shine ma dinuka mun gane wannan da kyau ba shine karka dauka zaka yi hadda ne a can ka bada an san an ce ma dinuka zaka ce dinin Islam a'a musulmi ne kai eh, a cikin musuluncin ibadan da kai wa Allah annabi ne ya karantar da kai ta shi ka karba eh, akwai ikhlasi a ciki e eh, kayi ta yadda ya karantar da kai e a nan ne za ka iya ba da an sakace diniyar islamu gane wannan ba ba irin tambayan da za a yi maka a makaranta ko a islamiyya ba wadda rancen a ranar asabar ko muka yana ba irin wannan tambayan ba ne kaga waɗannan tambayoyin da muka yi misali kai kaje kayi hadda crimin ne kai baka san ma'ananta ba baka san komai a ciki ba amma dai malamin zai ce wannan ya iya ibada a abin nan full mark ba a can ba a yin haka gane wannan jama'a <laughs> wato kasan a can kai nan gangan jiki ne da rai ba rai shine a ciki ba to abin da ranka na cikin nan ya tabbata a kai ita ce za ta bayyana a can gane wannan ba baka gani ba munafukai suna nan tare da musulmi har za su je su hau kan wani gada suna tafiya tare da musulmi ba bai faduriba bainahum bisurin lahu babun sai su ga kawai an saka shamaki tsakaninsu da muminai sai su ce na naktabis min nurikun ku jira mu mana za mu dan gusura daga hasken taku sai su ce musu a'a ku je can duniya ku koma baya ku je duniya ku ɗiba haske nan ko ba gurin da za a gusura mutum haske ba ne ba wannan mecece ta bayyana haƙiƙanin abin da ke cikin zuciya ita ce ta bayyana jama mun gane wannan da kyau diniyar islam ka fahimci wannan da kyau addini na musulunci ba kiramin da hadda za ka yi ba mun gane wannan ba wa an dini tambayar da za a yi masa addini addininsa yanzu kenan ka fahimci menene addino a hausa kana ce addini ba to menene addini jama'a shine menene asalin kaskantar da kanka ga Allah shine addini mun gane wannan ba sannan wa nabiyhi za mai tambaya wane ne annabinsa wannan ma muna masu imani da wannan lalle za a tambaye mutum me kuma wane ne annabinsa shi ma haka in ka bi annabin za ka ba da ansa in baka bi shi ba ka je ka yi wani shirminka annabi ya ce ka yi kabari annabi ya ce kabari ka yi wani gurin maza ka ce a'a annabi ya hana amma za mu yi saboda darajan shi jira shi can za ka ba da ansa mun gane wannan ba an ce man ka wane ne annabinka to yanzu kenan jama'a asali mecece ma'anan man ka hmm? asalin ma'ananta ita ce ta wa ka samu addinin Allah wani hanya ka bi wane ne ya karantar da kai musuluncin wato wane ne kawai ta hanyar shi ne ka karban musulunci wannan shi ne man yuka mun gane wannan ba ba yi waye annabinka ba kai wannan ko arne zai bada ansa waye annabinka ce a nabi Muhammad sallallahu a a a'a ma'ana wane ne ya baka labari daga Allah shi ne ba annabin ka yadda ka karba ka yi aiki E, to wannan sai ka ba da ansa a anan ga mutum shi dan bida ne yana da aiki anan nan gane wannan ba to sai malin ce muna masu imani da waɗannan dukansu alama ja'ad bihi bisa ga yadda suka zo da su al labarai mana hadisai ne an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa anis sahabati da kuma sahabbai radiyallahu anhum ajma'ina sai malam ya ce wal shi kabari kabarin da mutum in ya rasu za a binne shi raudatun lambu ce min riyadil janna cikin lambunan aljanna kenan mutum in shi mai biyayya ne ga Allah subhanahu wataala to ita kabarin in an binne mamacin za ta zama lambu ne cikin lambunan aljanna au ko kuma hufratun rami ne hufratun rami min hufarin neran cikin ramukan wuta mun gane wannan an abin tona kabari an saka mamaci to wannan inda aka saka shi inda mutumin mai biyayya ne ga Allah za ta zama lambu in kuma wato kafiri ne ko mai sabo ne wadda Allah ya fushi to za ta zama guri ne na azaba Allah ya tsare mu to akan wannan bari mu karanta wannan hadisin mu ji saboda mu fahimci wannan matsalan kuma mu ji labari kuma mu ɗauki izina. a matsayin wa'azi anan bara ibn azib shine ya rawaici hadisi abu dawud da ahmad duka sun rawaici hadisin hadisi ne sahihi kuma cikin ahkamul jana'iz na al'allamatul albani hadisin yana nan bara ibn al-azibi yace mun kasance akan wata janaza a makabartan farqat baqi'na farqat yace sai maiki sallallahu alaihi wasallama yazo da ya zo. sai muka kewaye shi muka zazzauna a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda kuma muka zauna kace akwai tsuntsaye ko kuma kace ce tsuntsaye za su iya sokko su zauna a kawunan mu alhari ba su iya gane waɗannan mutane ne ko kuma duwatsu ne yadda suke natsuwa in manzon Allah yana karantar da su shine in malami yana karantarwa hmm? a gurin karatun ne ko kuma wa'azi wani malami an gayyace shi ya zo gurin yana wa'azi a nan ne cikin mutanen a zama da yadda za su ji wa'azin ma za ka iya gane ɗalibi mai ladabi da mutum wanda yake ba ɗalibi ba kawai wa'azi ya zo ko ba ka bane ba kana wa'azi kana karantarwa wani sai ka ga ya miƙe kafan shi kafa dai wata kalma sai ce na'am wannan kaji wannan ba shi da ladabi na ɗalibai ko kuma bai sani ba kaga yadda annabi ya karanta yake eh, wato ya addabi sahabbai sun zauna kamar tsuntsaye ne wato kamar ka ce tsuntsaye za su iya tsakko su zona a kawunansu kuma tsuntsun ba zai iya gano cewa wannan ba ba mutum ba ne ba fa mun gane wannan kaga nan karantarwa ne ga ɗalibai sai ka san yadda za ka yi ba ka an ala ru'usina at-tayru wa huwa bilahdin bihi gashi nan kusa da shi gashi wannan bulo da ake sakawa a rufe mamaci da shi Ka san su yadda suke akwai ashaqqu kuma akwai allahdu ashaqqu shine wadda a sakiya ne za a tona ramin sai a saka mamacin allahdu kuma in an tona kabarin sai a yi gefe kamar ciki da falon nan sai a yi gefe a sake tonawa a gefe kuma za a ajiye icen haka rataya shi ko kuma abin a jingina shi za a yi ba to wannan shine Allah din mun gane wannan ba to wannan su suna yin blok can kaji larabawa suna yin bulok na abin nan kasa da kasa da tabo za ta bushe sai mutum ya rasu in sun sa shi cikin kabarin to da wannan ne za su yi amfani wadda mu a nan yake amfani ice ba to su ba yake suke amfani ba sai manzon Allah yana nan zaune sai ya ce a'udhu billahi min azabil qabri manzo Allah ya ce a'udhu billahi min azabil qabri a'udhu billahi min azabil qabri har sau uku ina neman sari daga azaban kabari daya biyu har uku sai manzon Allah ya ce shi bawa mumini innal abdal mumina idza kana fi iqbalin min al-akhirah wa inqita'in min ad-dunya in ya kasance ya fuskanci lahira kuma ya juya baya ga duniya zai bar duniya ya fuskanci lahira nazarat ilaihi mala'ika mala'iku za su sokko ka anna ala wujuhihim ash-shams ka ce rana ce fuskokinsu yadda take haske ma kafanin min akfani aljanna tare da su akwai likafani cikin likafani na aljanna wa hanutun min hanuti aljanna kuma turare cikin turare na aljanna za su zo da likafani da turare na aljanna su minho sai su zauna tare da shi maddal basari iya mahangan idon shi kenan idonka kilomita nawa zai iya hanga to iya nan za ka gani kaga wannan maganan ba labari ake baka ba jira kake ka gani kaga wannan gane wannan bai na wula kaulun faslun wa mahuwa bil hazili ne fajala su maddal basar sun ma ji wa malakul moti sai shi mala'ikan mutuwa shi ne oga asalin zai zo kasan yana da yara wadda suke mai aiki tare suke aiki to waɗanda za su yi aiki tare da shi nan su ne za ka gansu in ka daga ido sai ga kawai ga sunan a tare suke amma shi ɗin zai saɗaɗo ne ya zo ya zauna a gurin kan shi wadda zai rasu nan shi ne ce hatta ya jilisa inda ra'sihi ya zo ya zauna a inda kansa yake sai ya ce fayakolu ayyatuha nafsu tayyiba ya kai ɗaɗɗaban rai ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ki fito ga yardan Allah da gafararsa ko kuma ki fito tare da yardan Allah da kafararsa haka in mutum ya ji wannan ya zai samu kwanciyar hankali ba Allah ya sa muna cike kala ya ce fata ran sai ta fita tasilu tana tsilalewa kama tasilul qatara kamar yadda daga na ruwa take tsilalewa min fiye siƙa daga bakin kwano in ka yi haka yaya zai sauka? Lirɗisa da sannu hankali zai sauka ba wadda ba za ma ka ji murya ba to ran mumini haka zai fita fa ha sai mala'ikun za su karbi ran fa idza ha in sun karba lam yad'uha fi yadihi aini. 'ainin fa ha kai shine farko zai karba in ya karba su sauran ba za su bar ran a hannun malakul moti ko ido ba sai su karba hatta ya khudu ha ya yajalu ha fil kafani wa dhalika al sai su sa wannan ran akan wannan likafani da suka zo da shi da kuma turaren da suka zo da ita wa min ha ka atyabi nafhati miskin wujirat ala wajhi ardi wato turaren misk cikin turare shi mafi daraja ne a cikin turare wannan sananne ba to ya ce a cikin misk da ma'ikon Allah kasan misk din nan ina ke samun shi ha a cikin barewa fa misk wannan in ka je kai gubin nan ka nemi video ka gani da ya ake samun shi sai ka ce to ikon Allah fa a cikin shi ne a ariyan ido ko kunne ɗaya daga guraren nan ne suke samun shi to kaji mun ji wannan ba to wato a turaren ko kuma ran da aka zare nan ƙamshin da take yi sai manzon Allah ya kwatanta ta da mafi ƙamshi cikin turaren misk na duniyan da ka sani wanne ne wadda yake mafi ƙamshi to irin wannan kamshin ne ran yake yi ya ce ya ce fayas haduna biha sai su haura da ita in suna tafiya falaye na biha ba za su wuce da ita ba gurin tawaga na mala'iku illa kalo sai mala'iku sun ce ma hadihin ruhu ba, to wannan kuma wani irin wane ne yau ya rasu mun ji gashi nan ran kyakkyawa ce kuma muna jin kamshi wannan kuma wani ne ya rasu sai su tambaya kuma misali kai ne kaga wani ya zo ya yi wani sadaka wani irin sadakan da baka taba ga irin shi ba sai ka ce ikon Allah a dama akwai irin waɗannan mutane a duniya ko ba haka bane ba sai mala'ikun wani ma isifam na ta'ajjub ne sai mala'ikun da suke ɗauke da ran da sai su ce ah fulano ibnu fulan ai wannan wane ne dan wane bi ahsani asma'ihi hillati kanu yusammunahu biha fi dunya mafi kyawun sunan da ake kiranka a duniya to da ita mala'ikun za su yi recognizing ɗinka su kira ka <laughs> to karka kira sunanka da bi salismul fusuq ba'da al-iman haka ne ba ka dauki kyakkyawan suna hmm? in za ka ɗauki laƙab ma ka ɗauki kyakkyawan laƙab kada ka ɗauki mummunan laƙabi kada ka yi ƙwaiƙwayon kafirai gurin suna ka yi ƙoyin musulmi mutane wato magabata na ƙwarai ji wannan ba mala'ikun ne fata ce ah to yi wannan wani ne dan wani a yi rasu hatta yin taho ha ila sama har su je ga sama fa yastaftihuna lahu kenan kaga gabanin su kai saman ma akwai mala'iku to ai waɗanda suke da fuffuke kuma ko ba haka bane ba a saman maka gabanin su je can in sun hadu a hanya masu ce to wannan kuma fa su ce ai wani dan wani ne ya rasu za a kai shi sama in sun je fa yastaftihuna lahu fa yuftahu lahu sai su kwankwasa kofan sama sai a bude musu fatashi fatushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'in lati taliha kaji fa in sun je sun kwankwasa kofan sama ta duniya in an bude to a saman akwai mala'iku ba to mala'iku na saman mafi daraja a cikinsu na sama ta ɗaya su ne za su yi raƙiya na mala'ikun nan har su je sama ta biyu sai su su koma in sun je su na sama ta biyu kuma a cikinsu masu girma masu daraja a cikinsu za su yi maka raƙiya zuwa sama ta nawa biyu abinan uku masu uku ma haka zuwa fudu har zuwa na bakwai wannan mutumin kirki kenan ya rasu shi yasa wannan rikicin duniya nan karabu da ita ba ka nemi na can akwai wadda tafi na duniya na duniya nan kawai misali ne mun ji wannan bayanin ba Ya ce hatta yantahi biha ila samai sabia har su kai sama ga sama na bakwai sai fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah mabuwaye mai girma ya ce uktubu abdi fi illiyina ku rubuta sunan bawa na dan mutumin kirki a cikin mutane mafi daraja na sama wa a'iduhu ila ardi sai ku mayar da shi zuwa kasan fa inni min ha halaktuhum na halicce su daga kasar wa fiha u'iduhum zan maida su cikin kasar wa minha ukhrijuhum daga ita kuma zan sake ciro su taratan ukhra cirowa na biyu inji wannan bayanin qala yace fatu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a mayar da ran shi zuwa ga gangan jikinsa shine wani yace to ah amma ai mutum ya mutu zuwa kwanaki in kaje babu to ai wannan kwakwalwarka ne kuma ya za ka iya fahimci wannan kamar yadda muka ba da misali a baya yanzu yaron da shi yau kai shekaran kanawa talatin ne ko ashirin da biyar lokacin da ka yi wata biyar a duniya ka san abin da yake faruwa hannunka ya karye an je an yi abin nan a asibiti ka ji ciwo ne ka sani ba ka sani ba to kai abin da aka yi maka wasu sun gani ba sun ce ah ka sani ba wane wanda ya maka tambaya ma za ka ce to kai da Allah abin nan zan sani na da hankali ne ko ba haka bane ba to na duniya ma baka gama fahimta ba ya za ka fahimci na can kuma mun gane wannan ba yanzu idonka za ka yi hangon abin nan aljanu ne amma ba su nan suna nan ka yadda ba to wancan ma ka yadda mun gane wannan ba shi ne allazina yu'minuna bil ghaibi dan kenan sai ce a mayar da shi sai a mayar da ran a sa ta jikin wannan mutumin ka ganin rayuwa ce ta barzahu ne zai yi nan hayatu duniya can kuma hayatul barzakhi bayan barzakh kuma hayat na ya can eternal life ɗin kenan to in an mayar da shi ɗin kasan abin Allah fa abin mamaki ne daga nan zuwa sama ta bakwai ɗin nan shekara na jama'a hmm? shekaru kawai ka ce aru-aru kamar yadda bahaushe ya faɗa daga nan zuwa sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta bakwai tafiya da dawowa kasancewa wannan za a yi ta gabanin ku yi abin da za ku yi na ku wanke shi ku sa shi likafani ku yi masa sallah ku je ku binne shi bayan kun binne shi gabanin ku ku yi wannan cikin awa ɗaya ko biyu su sun yi tafiya wadda da a ce ku za ku yi har duniya ta tashi ba za ku iya yin tafiyan ba za su je ne su dawo kuma a je a haɗu da mala'iku har an yi rakiya daga sammai ɗin nan kaf an yi magana da Allah kuma an sake dawowa fayatihi malakan bayan da aka binne mutumin mala'iku biyu su ne wadda malam ya ce wasu alimunkarin wa nakirin sai mala'iku biyu su zo fayujlisanihi sai su zaunar da shi fayaqulani lahu sai su ce mishi man rabbuka wane ne ka kaji tambayan da malam ya kawo mana ba fayakulu sai ya ce rabbi allah shi ne allah kaga mutumin nan yana da tauhidi ko bai da sai su ce mishi lahu ma dinuka to menene ka wani tafarki kabi gurin bauta wa Allah daga annabi ko daga wa ma dinuka mai addini ka dini diniyar islam addinin da nayi yi ita ce mi ka wuya ga Allah duk abin da Allah ya ce yi to jira ma muke muje duk abin da ya ce a bari jira muke muje mu bari haka muke haka muka rayu za ka yi karya a can ba ka da ikon yin karya a can a ka fahimci ba a duniya kake ba can lahira ne in an tambaye ka asalinka me kake boyewa a cikin ranka ita ce za ka yi bayani wato wani mutum ne ba mutumin da aikin da yake yi shine in an je an birne mutum ba to shi dimo kun je kun birne mutum kun gama abin da kuka yi kun wase to zai je ya kalli sabon abin nan kabarin ya tona sai cire likafanin ya je ya sayar aikin da ya kai kenan kaji wannan sai mutumin daga baya ya tuba ya bar aikin sai wani ya tambaye shi wane eh, kai da mun ji ga aikin da kake yi ce kwarai da gaske haka ne sai ce to menene kaga abubuwan mamakin da suka sa ka bar wannan aikin yace mushi kuwa ne eh. yace wallahi duk mutanen da ake birne su yace ina suke kallo an binne mutum ina ke kallo gabas ko ya ce to wallahi ya ce in na je na tona ramin nan yawanci ba gabas suke kallo ba ya ce ah kaji bayanin jama'a wato ya ce in ya je ya tona ramin sai ga ba gabas ba ne ba babu ya juyu mala'iku sun juya shi me yasa saboda bai cancanci ya kalli gabas ba ba mutumin kirki ba ne ba mutumin arziki ba ne mutumin banza ya boye wasu abubuwan miyagu to sai su ce to ainihin kuma ka zo gurinmu ba kama cancanci ka kalli gabas ba me ta bayyana haƙiƙanin shi ne wannan shine true image din shine ba ana cewa mutane mani ai eh, kaji sauran Allah fa <laughs> ko ba haka bane ba kaji sauran Allah saboda can ba za ka yi yin wani abin nan na shirme ba aikin da kai iya abin da kai na duniya ita ce za ta bayyana mun gane ba to tambayar da za a yi wa mutum a can ma ba ka da ikon yin karya mun gane ba ba ka da ikon ka boye wani abu ka faɗi sabanin abin da yake haƙiƙa ne a'a dolenka ne za abin nan harshenka zai yi motsi ya yi furuci da abin da ita ce your true image mun gane wannan ba to sai ce diniyar islam sai su ce mishi fayakula ne ma hadar rajulun ladi bu'ita to wannan kuma mutumin da aka aiko a cikinku kuma fa me za ka ce game da shi kaji tambayar da za su yi shi ne wannan biyu kaɗan fa ma hadar rajulun ladi bu'ita wanda aka aiko cikinku kuma fa kulu sai ya ce ah wancan mutumin eh huwa rasulullahi ai ma'aiki ne na Allah fa lahu sai ya ce mishi mala'iku za su ce ma wani irin aiki kai ne eh, to yanzu kai mai aikinka shi ne wadda ya tsinduma cikin duniya ba ruwan shi da addini za ka yi bayani a can kai ma sai hmm? ma sai ya ce fa ƙaratu karatu kitab Allah na karanta littafin Allah fa bihi na yi imani da shi wasaddakt kuma na gaskata shi kaga ya da ansa kenan mutumin kirki ne a duniya ba shine a gurin mutuwa mutum ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah kuma a yi mai waɗannan tambayoyin ya ba da ansa shine inda Allah yake cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya shine tabbatar da kai da Allah zai yi to in baka bi shi ba zai tabbatar da kai ne shine wa yudillu Allahu adh-dhalimin Allah zai fitar da azzalimai wa yaf'alu Allahu ma sha Allah shi mai iko ne mai yin abin da ya ga dama mun gane wannan ba saboda haka karka shiga cikin daki ka ce ba wanda yake kallon ka kai miyagun ayyuka a'a Allah yana ganka zaka zo a gurin shi ayi mun gane wannan ba hmm. sai ce fa yunadi munadin minas sama sai wani mai shela zai yi shela ya kira a sama an sadaka abdi to ku shaida bawana yayi gaskiya sadaka abdi fa afrishuhu min aljannati ku mai shimfida ta aljanna uftahu lahu baban ilal janna ka ku buɗa mai kofa cikin kofunan aljanna kaga kuma abin da za a yi mishi sai ga a lokacin matsatsin ramin da kuka sa shi nan shi yana ga iya mahangan idon shi ne ga shi nan yana ganin lambu ne shi ne raudatun min riyadul jannati ɗin ji wani bayanin ba wani mutum ne <clears throat> shi irin mutanen da in an je makabarta za su karba mamacin su saka cikin ramin nan wani lokaci wasu suka kai gawa da ya shiga cikin ramin zai karbi gawan sai ya ga cikin wato sai ya ga kanshi a eh, wato a fili ne mai fadi cikin lambu kawai Allah ya nuna mai da ya gani kawai sai mutumin ya tsuma sai suka ɗauko shi suka cire shi suka yi jana'iza sai suka koma next ba da dadewa ba wannan da ya rasu a gefen shi ne wani ya rasu shi ma yi the same thing irin ta ne ya gani to wannan ko Allah ya bashi karfin gwiwa sai ya jure aka binne mutumin sai ya tambaya shin waɗannan mutanen yaya ce alakansu da ya bibiyi mutanen sai ya ga 'yan uwa ne su biyu ɗin sai ya je ya tambayi iyayen waɗannan mai suke yi ne suka ce a'a waɗannan eh, ɗayan ɗalibi ne neman ilimi da ya da karatu yake yi ɗayan kuma shi yana neman kuɗi ne ya ce wa ɗayan zauna ka ci gaba da karatun mu za mu kawo abinci abin da suka yi kenan kaga kai aikin alkhairi zuwa ga gobenka ba Ƙalafa fa tihi. zai zo masa shi wannan mutumin da aka bude mai kofan aljanna min rauhiha an rauhu an rahatu ne wato raha da mutum zai samu kwanciyar hankali na cikin aljannan nan zai dinga zuwa gurin shi watibiha da kuma kamshi da ke cikin aljanna wa yufsahu lahu za a faɗaɗa mai fi qabrihi cikin raminsa na kabarin sannan madda basarihi ya mahangan idon shi ne kai gidanka ya kai haka ne anguwan kuma bata kai haka ba yanzu 500 nan an ce gidanka ne gaba daya ta kai mahangan idonka ba ta fi faifaf ba ne ba za ta fi mana yanzu ko daga nan zuwa muna in babu kuma za ka iya hanga kaga kenan kabarin mutumin shi yadda yake hanga shi ne kawai ya san yadda yake hanga kala bai sai a nan ba fa wa tihe rajulun wani mutum zai zo gurinsa hasanul wacce mai kyakkyawan fuska hasanul fiya mai kyakkyawan tufa طيب الريح ها mai wato kyakkyawan kamshi fa ya sai mutumin da ya zo zai ce mashi abishir albishirinka billadi ya surruka ina maka albishiri da abin da zai faranta maka rai in mutumin ina yake jama'a yana hmm? cikin kabari ba? to shi ne raudatun min riyadil jannati din dai kana so ka zama irin wannan to ka zama mutumin Allah kai sallan dare ka karanta alkur'ani mun ji wannan ba hada zai ce mishi kaga yau wannan yau muka allazi kunta tu'aru ita ce yinin da ake maka alkawari in ka mutu zaka samu kaza da kaza da kaza shine yanzu yau ka zo albishirin ka zai ce mai to abin mamaki ai mutumin da baka san shi ba fa yaqulu sai wanda ya rasu nan ya je rayuwa ta bar Zahu sai ya ce mutumin man anta to wane ne kai kuma fa wajhuka fuskanka alwajhu alladhi yaji'u bil khair fuska ce ta irin mutumin da yake zuwa da alkhairi ne fa Kulu, abun mamakin fa sai shirin ya ce mashi ana ka salih ni ne ai ayyukan ka na alkhairin da kake yi sadakan da kake yi karatun alkur'anin da kake yi kaza da kake yi kaza da kake yi ai ni ne to shi ne sai ka je ka binciki ayyukanka kai ko ba haka bane ba ka binciki aikin da kake yi wallahi ko ba haka bane ba hmm? wani irin aiki kake yi in ka shiga daki in ka kunna wayanka ka siya data me kake kallo me kake kallo abun kirki ne akwai alkhairi a cikin abin da kake kallo ko kana kallon funafunai ne ko kana kallon basa ne abin da ka yi shine zai bayyana a can za ka iya biyan kudi ne a canja maka mutumin nan ba duniya ba ne in kai senator ne ko rep ne ka sani can ba gidanku ba ne can ba red can ba ne ba green can ba ba ko ba ka ba ne ba a makarantar ku kai headmaster ne eh, to wadancan mutane su ba ruwansu da headmaster ka fa ka yi aikin alkhairi eh, ba ka yi ba to wanda bai yi ba kuma sai mu ji fa to kaga mutumin nan ya ga alkhairi ko bai gani ba fa Kulu sai ce ya rabbi ya allah aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali ya allah ai tashin qiyama mana mu koma cikin iyali na da dukiya wanda na gani ka taba ga mutum yana ce allah allah ai tashin qiyama wanda ga alheri shine zai nema zai ce allah allah allah ai tashin qiyaman nan mu shiga ga gidajen mu ga matan mu suna yawo ko ba ka bane ba qala yace wa innal abdal kafira bawa arne ko kuma mai sabo ga Allah idza kana fi inqita' min ad wa iqbal min al shi kuma haka in ya juya baya ga duniya ya fuskanci lahira nazala ilaihi min samai daga sama za su sokko mai mala'ikatun mala'ikun sudul wujuhi mai bakaken fuskoki ma'humul masuh tare da su akwai likafani ne wadda yake na wuta shine almasuhu din fayajlisuna ko kuma fayajlisuna min maddal basar su kuma za su zauna iya mahangan idon shi thumma yaji'u malakul maut sai mala'ikan mutuwa zai zo hatta yajlisa inda ra'sihi shi ma zai zo ya zauna daidai inda kanshi yake fayakolu sai yace ayyatuha an-nafsul khabitha yake mummunan rai "Kuruji, ki fito ila sakhatin min Allah zuwa ga fushin Allah wa ghadabihi as-sakhatu wal ghadab duka fushi ne ki fito ga fushin Allah ko kuma ki fito tare da fushin Allah kaga anan ne zaka ga wani ga yana rasuwa ayin ka shiga YouTube ma ko Facebook zaka gani wani yana buga ball ne ya rasu ko ba ka bane ba a cikin filin ka taba ganin mutum yana tambulik ta gaba ba ta baya ba ta gaba yayyayyai ya taɓi rigima sai ya rasu ashe mala'ikan mutuwa cikin gurwan da yake yi ya zo kuma wannan mutumin a lahira in ya tashi mai zai yi hmm? bol zai yi wallahi shaida ce akan abin da ya mutu a kanta ne ai kowa zai tashi bisa ga abin da ya mutu yana yi ɗan wanda ya mutu a fi farfajiyan hajji labbaika Allahumma labbaika haka ya tashi zai ce labbaika Allahumma labbaika ne in kana karanta alqur'ani zan wanda kana karanta alqur'ani haka wani yana zina ya rasu zai tashi yana zina wani yana shan taba ya rasu zai tashi yana shan taba ko ba ka bane ba duka bai canjuwa thumma ثم malakul mauti afwan عفوا ila sakhati min Allahi wa ghadabin qala fatatafarraqu fi jasadihi sai ran ya warwatse zai warwasu a jikin shi fayantazi'uha za su fusgiran su cire ta kama yuntaza'u as-safudu min as-sufil mabluli wannan karfin da masu tsire suke saka nama a jikin hmm? wadda sun yi ta amfani da shi ɗin nan wasu kam saboda kar naman ya fita daga cikin akwai ma wani abin nan wani abu a bakin ba wannan yanzu ka je ka ɗiba auduga ka jika shi da ruwa ka sa shi cikin karfen nan in za ka cire zai cire zai fita samud ne ko za a samu ɗarɗar za a samu ba to yadda wannan za ta cire ta a jikin audugan da aka jika shi da ruwa haka ran zai fita ce fayakhuzuha sai su zare ran fa idza akhadhuha lam yad'uha fi yadihi tarfata aynin suma ba za su batta a hannunsa ko kittawan ido ba hatta yaj'aluha fi tilkal masuhi wancan likafani na wutan da suka zo wancan likafani na aljanna wannan kuma likafani na wuta ne sai su sa shi kan wannan likafani wa ya min minha can ko an samu abin da yake fita a jikinsa shine kamshi na turaren misk ba ya hoju minha ka an tani rihin khabithatin wujidat ala wajihil ard mafi munin ɗoyin da ake ji a duniya haka ita ma tana ɗoyi kenan ran fa yas'aduna biha sai su haura da ita ya فلا يمرون على ملأ من malaikati illa قال هذا illa قال ba wadda za su haru cikin mala'iku sai sun ce ma hadar ruhul khabithu kai kai wannan kuma wani irin rai ne wadda tana yin ɗoyi haka fa sai su ce fulanun ibnu fulan ai wane dan wane ne ya rasu duk iskancin da yake yau ya zo ai ba dole su fada ba bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi duniya mafi munin sunan da ake kiran shi a duniya ne za a yi mai ta za su kira shi da ita shine kai mai sunanka ne john ko beckham ne a cikin sunayenka wannan ya fi muni za su nemi ai suna ganka a duniya ai suna ganka baka gani ba wani lokaci in mutum ya fara mummunan aiki in zai yi kai ko a wayanka in ka fara shiga wani website ba kana ji a cikin ranka wannan abin fa ba kyau to ai ba kai bane malaika yake maka wazi ce maka wannan wani eh, kar ka shiga fa za ku haɗu da Allah fada mala'ikan ai zai ce maka to yau gashi ka zo kana ɗoyi ko ba haka bane ba kaga wayannan fa jama'a mai hankali da ita at-tamatul kubra kamar yadda Sheikh Ahmad yake faɗa at kubra waya in baka yi hankali ba wayannan za ta hada ka da Allah faɗa akwai alherai a cikin ta ba ka bi alheran kada ka bi sharrorinta ya ga ta nan karama ana bi aqbah asma'i allati kanu yusammunaha fi dunya hatta yantahi yantahi yuntaha biha ila as-sama'i ad-dunya har su zai su kai suwaka sama ta duniya fa yustaftahu lahum sai su nemi a bude fala yuftahu lahum ba za a bude musu ba sai manzon Allah ya karanta la tufattahu lahum abwabus sama ba za a bude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna aljannata ba su shiga aljanna sai manzon Allah ya karanta wannan ayan sai Allah subhanahu wataala ce uktubu kitabahu fi sijjina fil ardi sufliyi fatutrahu ruhuhu tarhan ga an je ina sama ta duniya can ba ba za a buɗe ƙofan ba za a ce a mayar da shi kuma an an ce a mayar da shi mala'ikun ba mayar da shi za su yi ba jefa ran za su to wannan wani irin tafiya zai yi a physics akwai momentum ba abun yana tafiya demo it goes it gathers momentum ba to in ya yi gadarin momentum me zai faru inda misali speed zai karu ba to haka abin yake jama'a kuma wannan abin fa ba labari ba ne ba ba ne ba a'a fariqun fil jannati kai a nan sunan ka menene ali ne muhammad ne musa ne annur ne A jira kake yi ka tarar da wannan lokacin sai fahtar fanzur li nafsika ayyadda dari tahtaro sai ka duba wanne ka dauka a matsayinka na musulmi mun ji wannan bayanin ba sai a mai da ran shi cikin jikin shi sai mala'iku biyu su zo su na tare da shi sai su ce mishi wane ne mahalicinka sai ya ce ha ha la'adari ban sani ba yanzu an tambe ka kowane arne an ce mishi man rabu kai zai ya ce rabbi allahu duk wanda yake iskancin an ce mishi menene kam tambaya da za a yi tambaya kun yi ai man ka da man kawo madinu ka bane ayi wannan mun sani to ai ba irin wannan tambaya zaka bayar ba fa yaqulani law sai su ce mushi ma hadha ar-rajul ladhi bu'itha fikum wane ne mutumin da aka aiko cikin ku nan fa yaqulu ha ha la adri ban sani ba sai wani mai shela ya kira ya kira daga sama ya ce an kadab wannan mutumin yayi ƙarya ba zai ma ce abdi ba zai ce kadab yayi ƙarya fafrishuhu minan nari kai mai shimfida ta wuta waftahu lahu baban ila nar ku buɗa mai kofa ta wuta fayatihi min harriha wa samumiha wa yadiqu alaihi qabruhu sai wannan zafi ta wuta za ta ringa zuwa gurin shi kuma za a matse mai kabarinsa hatta takhtalifa fihi adla'uhu har waɗannan haƙarƙarinsa za su gurin zai canju wannan su wuce nan wannan su wuce nan yadda kasan za ta masa shi wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi can ko kyakkyawan fuska ba nan mummunan fuska mummunan tufa kuma yana ɗoyi sai ce mishi to kai ma yi albishirinka da abin da zata sa ka abin nan zata bakanta maka rai wannan ita ce yininkan da ake maka alkawari ana ce maka za ka mutu to gashi ka mutu ka zo sai ce mishi wane ne kai fuskanka babu alheri kana zuwa da sharrin nan sai ya ce mashi to ai ni ne aikin da kake yi a duniya wannan bidiyon da kake kallo ni ne wannan zuwa surutu da kake yi a gurin mata saboda iskanci ni ne ni ma yau zan yi da kai ko ba haka bane ba ɗalibai yau waɗanda suke cikin wadda suna harkan addinin ma dukiya da harkan mata ta yi gaba da su ko ba haka bane ba wani ka gan shi ustaz ne amma ka sa kuɗi hannun shi sai ku yi rikici akan kuɗin nan haka wasu kuma gurin mace akan mace sai wato wani zaka tosa mai maka ce wani ne haka eh to shikenan da Allah ya rufa asiri zaka ce to wanda yake da gemu yayi haka wanda bai da gemu kuma mai zaka ce zaka ce to wani shi yasa wani zai ce waɗannan mutane ya gwara arna akan su fa in dai aiki ne kake so a maka ka je ka nemi arne wanda ya zo daga cadi haka zai ce maka me yasa ya haru da wasu ne sun cinye mai kudi ne cikin musulmi ko ba haka bane ba saboda haka jama'a wannan hadisi ne abu dawud ya kawo shi dubu bakwai da hamsin da uku haka imam ahmad ya kawo shi al'alamatul albani ya kawo wannan hadisin cikin ahkamu aljana'izi mun ji wannan bayanin ba to wannan shine hadisin da manzon Allah ya karanta don kuma ɗaya daga cikin hadisan da annabi ya karantar da mu akan tambayan da za a yi wa mutum cikin kabarinsa mun ji wannan bayanin ba tamam saboda haka mutum ya yarda da wannan kuma ya yi aiki wadda za ta yi masa amfani a can hmm? shi yasa magabata mutum in ya yi aikin alkhairi in ya yi niyan ya kwanta ya huta sai ce amma ba har yanzu ba mu yi komai ba bari mu tashi mu yi sai ci gaba da yi me yasa saboda yana ganin to shekara nawa ne mazan a duniyan tukuna zan huta mun gane wannan ba sai malam ya ce wa nu'minu bil muna masu imani da ta da matattu wa jaza'il a'mal da sakamakon ayyuka yawmal qiyamati a ranar qiyama wal ard da bijiro da mu da ayyukan mu wal hisab da kuma hisabin da za a yi mana wa ƙira'atul kitab da kuma karanta littattafan mun da mu yi wasawab da sakamakon alkhairi wal iqab da sakamakon sharri kenan shine azaba wasirat muna masu imani da siradi wal mizan da kuma mizanin da za a auna ayyukan bayi da ita mun ji wannan bayanin ba kenan nan malamin mana bayani cewa lahira gaskiya kuma ta da matattu gaskiya ne kuma akwai al'ard yau idin tu'raduna la takhfa kun khafiya za a bijiro da ku gaban Allah kuma za a bijiro da ayyukanku ku shi ga su gashi nan zaka gansu kuma takaddu takaddu firiya za su yi su shiga hannayen masu shi ta tayarul kutubi za a wani zai karba a hannu ta dama Allah ya samuna ciki wani kuma zai karaba ta hannu hagun mata bayan bayan shi ne kaga can ba kamar duniya bane ba mutuwan ita mutuwan ta mutu to can mutuwa ta mutu jama'a to ba abin da za ta kashe mutum a can in an tayar da shi za a fula nan a saka hannu hagun a cire ta ta baya sannan ya kanshi littafin da aka rubuta ayyukansa wannan abin ba ya kamata mutum ya yi istighfari ya roki Allah ya tsare shi daga wannan bala'in haka hisabi hisabi iri biyu ne akwai hisaban yasira haka ne ba akwai hisaban asira wato manzon Allah ya ce in mutum an yi masa hisabi to zai sha azaba sai na nashi ta ce to ya manzo Allah Allah ya ce wa sofa yuhasabu hisaban yasira ta ce to ai wancan al'ardu ne wannan bujiro da ayyuka me yake nufi da wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai maka bawa na eh aya lokaci kaza kai kai kaza kai kai kaza kai kai kaza sai ya ringa irgo maka abin da kai a ku a wancan lungu ba kai kai haka ba a wancan lokacin kai ka kalli abu kaza baka san na hana ba sai Allah ya ta gaya maka ayyukan da kai da laifin da kai sai ta irga maka shikenan sai daga baya kuma Allah ya yafe wa wannan mutumin amma wani kuma kaga wannan mu ya kai mishi bujiru da aikin shakai wannan shine hisaban ya tsira ɗin wani kuma za a ce mashi kai kai ka aikata wannan to tsaya to wannan ya bace in an ce mashi tsaya wa ya ce maka yi wannan kaga wannan mutumin zai sha azaba shine wanda an yi mashi hisabi a hisabi an ce me yasa ka aikata wannan wannan mutumin zai sha abin nan azaba wannan shine hisab da artu din mun ji wannan bayani ba karanta littafi haka zaka dauki littafinka zaka karanta lokaci kaza ni nai kaza lokaci kaza ni nai kaza in kai kana sayar da shinkafa zaka ce lokaci kaza gaskiya ni na mace abin nan mudun ko baka bane ba haka haka haka nayi haka duka zaka karanta kaf ba abin da zaka rage in ka saya ma za a rufe bakin ka za a cewa hannu yi magana ba kai kama sai ba yi magana zai yi magana mun ji wani bayanin haka qiratul kutub da sabu iqab wannan sananne as-siratu shi sananne ne wa in minkum illa Wari doha malaman tafsir suka ce ai marun alaiha kowa sai ya hau kan siradin nan ya haye hmm? to haye wanda za yi bisa ga aikinka ne tsaurin da zaka yi bisa aikinka ne aikin mutum in sun kai yadda allah ya yadda da shi wani zai wuce ne a kyattawan ido wani zai wuce kaman doki wadda ike ingarma ne wani zai wuce kaman haka wani yana ararrafe zai wuce wani kuma mala'iku za su fusge shi da wannan kalalib din sai a jefa shi cikin wuta sirati gaskiya ne kuma tafiya ne na shekaru ne jama'a ba na minti talatin ko kaman gadon garinku ba ne ba yadda gadan za ta yi maka fadi da kuma tafiya za ta yi dari a kai iya aikinka na alheri ne iya kasantuwanka mutumin kirki kuma yadda za ta zama a matse yadda za ka zama ba za ka yi tafiya da wuri ba iya miyagun ayyukanka ne miyagun ayyuka suna yawa to mutum tafiyan shi zai zama ba zai iya wucewa da wuri ba kuma fadinta za ta zama karama karama bisa ga ayyukan da mutumin yi. haka mizani ma za a auna wani lokaci wani kam shi da kanshi ne ma za a aza shi kan mizanin a auna shi wannan shi ma gaskiya ne mizanin ba abstract abin da ido bai gani ba ne a gaskiya ne akwai mizanin da manzon Allah ce yana da baki yana magana za a auna ayyukan bayi da ita wadda kamar kaji a hadisin wancan mutumin da yana da tattafai abin nan ɗari abin haka ne ba tasa'in da tara duk miyagu ne ɗaya ne wadda yake aikin alherin haka ne ba to jama'a sabida lokaci mu sai a nan darasin mu na gaba sai mu daura daga inda muka tsaya abinda muka karanta daidai allai ba mu ladan shi abinda muka yi kuskure allai ya fi mana muna ta yi da karatunmu Allah marokin sarki ya biya mana bukatunmu na alkhairi mutanenmu da suka rasu allai jikansu da rahma yan uwanmu da suke garin Palestine suke fafatakan wannan bala'in allai ba su nasara waɗanda suke yakansu Allah marokin sarki yayi maganin su to mu karanta fatiha mu da ta bismillahir rahmanir rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيتك كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارحمنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغنى بفضلك عمن سواك اللهم اهدنا واهد بنا ويسر هدى لنا نسألك اللهم التوفيق والسعادة والثبات على هذا الأمر يا أرحم الراحمين حتى نلقاك يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين